gainera bisatzen zaituzteten zuleak eh, zuen kulpabilizatzen hasiko naizela. Maiatzaren hogeita meka baita gaur. Eta maiatzaren hogeita meka guziz bezala tabakorik gabeko nazioarteko eguna da. Ah, etzinekiten. Eta Ebe, nik erraiten dautziet. Hala, hori dan ere jola batzutan. Fini da, gara hori, eh? John Wayne bere zigarretagabea opuntan, etzen egiazko gizon bat, seksiare aire hori zigarretak egiten zuen. Baina orain cool izaitea da zigarretarik erretzen ez duena. Eta erretzen baduzu, ze, zen kostuzu gelditzen, hartu bederen zigarreta elektronikoa? Oh, zira eta zigarreta erretzen duzu? Horren falta zuten, eh, emazteak kulpabilizatzeko. Bon, beraz, egun tabakorik gabeko eguna. Berdin, entzun dituzie irratian iragarkiak zuen laguntzeko zigarreta erretze hori gelditzen. Entzun dut justukin egoizuntan. Ah, nik eh, nahi nuke zigarreta gelditu, baina beldorrez loditzea. Eta bai, eh, hori da ere problematika. Bikinian, nola sartzen zira, bikini txipi hortan. Iduriz aski da, nahi ukaitea gelditzeko, eh? Simpleki. Nahi ukan behar da. Kaskiari naiz. Ni bakizuek kategori, kategoria jaro hortako kide bain naiz, eh? Ez dut erretzen. Ez dut inoiz gelditzaren beharriko kan, tranquil. Pakien bego beraz horrekin, nigatik, nahi duzien nahi Bestenaz, eh, gaurko interneteko mundu inutil hortan, eh, Donald Trump izan da izar nagusienetariko bat. Goizuntan, eh, txiokatu du, bainan hitz bat eksistitzen etzena. Eta hortik denak jostetan hasi dira interneten. Kov fefe, hitza idatzi du. C-O-U-B fefe, prentsaz ari zelari, kolako txiolar bur bat, eh, prentsaz zikinaz, baina kof jakin jakingabe zer den. Misterio guzia hortik abiatu da, eta txioa ezabatua izan gabe egonda zonbait teorenez eh, luzaz, orduan hain pentsatu dute bere azken hitza izan zela, bere azken hatsa hilaintzin ezagitu beraz itzuri agertu baldin mazaizu egun interneteko fenomenoa egun jakin ezazuen Donald Trump ez da hil kofe haintxigur ba, gaizki idatzen zuen inutilkeri bat berriz ere beste bat inutil bat oilo bat ere pianoa jotzen No way. Yes, yes, America's Got Talent. Eman kizun famatu hortan, hor, frantzaz telebistan ere existitzen dena. Oilo bat, pianoa jotzen, hau da, gaur ikusi duen bideo bitxi oietariko bat. Eh, mokoarekin ari da, eh, bai. Boi duriz argi batzu segitzen ditu, eh, bo, ez da gaizki ala ere, eh, nola ezan, fenomenopolit bat. Hau, ez da Hau, ez da oilo bat, eh, aldiz. txalaparta eta xutagar posible da. Uh, deitu bikoteak txalaparta jokalariek eh, sortu dute uh, berriz edo berriz hartu dute xutagarren jotake kantua txalaparta batekin. Txalaparta batekin. garen jotake kantua, beraz, txalapartarekin utxun bikoteak egiten du. Hau, eh, bideo batean proposatzen du kantua. Uh, eh, Udaberri grabatu dutena errotxapeako gaztetxean eta omenaldi moduan iduriz, atzo gaur eta biharko gaztetxe eta gazte eskainina izan diete. Uh, zein izango zen txalapartaren egoera gaztetxak egongo ez balira. Eta sutagar, sortu izan ez balitz, Ara, horiek idazten duten bezala. Beste um, kantu edo bertxio batzu egin zituzten eh, jadanik Pulp Fictionen eh, kantua ere berriz hartu zuten eh, txalapartarekin. Atxeman uzie, xarean, nite esatagoen mazizte, utxun, sutagar, diotake. Marko Laster hor izango da gurekin biniloen gelarat sartuko gira. Benan lehenik entzulearen iritzian Alex Arzelius zuri hitza. Egun honin zule guzier. Internetez bideo bat ikusi ahal izan nien dielaguti. Haur gaizo bat karrikan bakarrik ageri zen. Eta ingurian jende pasaia. Eten gabe. Nolat buruz ari ziren ezakitela. Denek portabliak eskian. Haurrak so egiten zen, bena jende getzuten kasu maiten. Elgarri ere etzakoten so egiten. Denak hen mundu virtualian sartiak. Errealitate paralelo batian. Familiako apaidietan bergauza, lagunen artian ere ba, bat adragatzekore, denak portableetako aplikazioneetan sekatzen zuzten gau baterako neskak edo mutikoak. Egin ahala anitz biztan dena. Mementu irringarriak, bizitzeko mementu importantak, kompasione haurukaitiak, oro filmatzen zuten. Mementu horien interes bakarra, sekulan ikusiko ez duten bideo huts bilakatzia balitzu ezala dena zen artifizial, hotz, arrotz. Haur gaizo horrek beraz, halako mundu hitz batian gehiu ezin jasanez, suizidatzia deliberatzen du. Dena memento hartane, eh? jendek, kontzientzia hartzeko eta erreakzionatzeko ordez, portableek ila filmatzen hasi ziren. Eta haurra, suizidatzen delaik, deuse gertatu ez bazen bezala, aitzina segitzen dute hentresna ustela lasatu gabe. Araiz! kalitateak ez du gehiago inporta egungo egunean. Kantitatea da, gondian hartu behar dena. Deia, sentimendiek, maitasunak, irustasunak, luzazuk janen tugun juntasun inmaterialek, ez dute deuse balio, surat botatzeko ez. Ukaitia da egun importantena, fite eta anitz. Bestak, alkola, sexu erlazioniak, ez du inporta ze, bena uai eta hausarki. Eta iduriz, ez zau asola, segunda, minuta edo oren bakar batzu pahastu eta berriz ere deuse gabe egoitia. Ordian, berritze gehioin seka hasiko bikira. Bera noiz atio. Eztea barnetik hutsak senditzen giren mementu bat heltzen. Denborako jende kerten zuten gutirekilan iruz biziziela. Eta egia da lehengo denborak beti idealizatzen tuula. Bena hein batian seurik egia. Dona gaindi, usu joaiten nintzen promenatzera ene sakurrekilan. Eta otuak pahasten ziren ondotik ziuntan, aio erteko eskia altxatu gabe de usu. Ez jendeen etxe eta joaiten, etzen aizea izuen zautziare. Bena seurniz, dona zazpio zazpi ziren denbora hartan, gauzak ez zirela berdin. Zoi nahi herritaik pahasten zizte, eta aize ikusten ahalduzie, bakotxa hain etxe txipian bizi dela, eta etxe inguru guzia murro batez inguratuik diela. Usu sartzeko seila handi bat pahastu beharra da. Eta kasu, barnen bada ardura sakur handi bat hausikiteko pres dena. Zendako da horiola? Jabiak uhuinen lotxa direlakotz, edo jende ekilan erlazionatzeko lotxa direlakotz. Intimitatea biziki gauza preziagarria bita. Individualismo masibo batian bizigira, ez dugu ni horre soportatzen ahal. Mintzatzeko portable baten beharra dugu. Zinez, iruz bizigirea egungo gizartian, bakotxa gure realitate individual, virtual, paralelo, ustel hitz juntan. Zer egin behar dugu kanbiatzeko. Beste aldi bat hartio. Ara, hemen galdera handia, zer egin behar dugu, aldatzeko Alex Arzelius, mil esker, ondoko aldi arte entzularen iritzian. Ah, eta Marko, hortxetan dugu. Itxi Marko, estudiotik ateratzen gira, gela berezi Gela berezi batera jonen gira egun. Sartzen gira biniloen gelara? Bai, sekretu bat da. Ate bau, idek, zazu. Oh. Ah, edera da hemen, edera da hemen. Eskorotzen, eta bestzen az... Uh... Eh, hop! Barneko sekretu guziak aterako dira. Atxaldeon, Marko? Atxaldeon, ea gela hori sekretu bat da uh, gure ratian. Ez da sekretu bat idekia da, baina ez du Neork eh, erabiltzen eh, bai. barnean den sekretu gozi hori. Bai, ikusten dut eta du gara zaketan bat hilaite ateatu genituen bi uh, uh, diskak edo diskak uh, dira. Bai. Neor ez da etorzen, edo etorzen dira jendeak ez, ez dituzte uh, altxor horiek uh, unkitzen. bai, biskat museoetan bezala da, eh? ez duzu dere txonkitzia. Hor Orduan, ali. Bai, bai ikusten da eh, eh, ostatu zar bat, estiru pasatua. Eh, PMU. PMU bat bat, ah bai, PMU. Durido, eh? Bai, egualdeko ara ere, eh? Bai. Bai, bai, ea egualde, egualdean PMUik baden, ala ez. Eta giberean, hor punka edar bat. Punka edar bat, lapoiareko punk. Punk hau da zizelketa bat. Ez da bostro bat, da di, dina ojoro bat. Entzazten du, Mexikoko, um, zakituek zu, da hor, hilen pestan eta diren horako... Bai, bada ikusteko dik, bai, bai, bai. Gainera bada tekia Mexiko butek da bat, ah. ez gira urgona, gara ere. Ozan ezagutzen hau, me ikusi oso ostatuan, serbitxari bak badira bost, Eta bada bakarrik pertsona bat edateko prest, gizon bat, Eta bere zangoak ez dituzu ikusi ere? Baditu, uh, galtzardiak atxikitzeko sokak baditu. Aliz nik ikusten dudana, nik hemen da, bera mugitzen ez den personari bakarra da, edan nahi duena. Estatuaren gibedean diren guztiak mugituak dira. Bai. edo, mugimenduan. Mugimenduan dira, ez dira, egin aurpegia ongik, ongik ikusten. Bai, ikusten da, besalian den uh, edo dinozora ikusten da, baran. Txikiko dugu hemen, behar bagero entzuteko. Mintxa horiak hau, nintzinean. Txumina hartuela erena, beti hor da. Bai, bai. Sakurarekin polita da, oa, txikitzen dugu edera da. Bai, Beste bat hartzen dugu, biniloak, uuuu, ah! Bai, badila, zeket berri bat, edo gehiua, ge, ge, gukatea zen bat, eta hor bai, patato. Potato. Bai, potato, eh, <laughs> dizetikoan nahi di, potato, bai, punki, rege, parti. Koloreak, bon. Eh, Pentsatu. Botatu bai? Bai, benen uh, eh, diskuri. Uh, eh, ez. Berdin bai, eh, baina... Uh... Ea, goazen dugu. Ez da gauza hundirik erdeko zen da... Um, Koloreak, ez? Eh, Kolorea eta... Uh, bo, diskoaren marazkia ez da... Zaitu inspiratzen ez unek. Potato, are, mire esker ikus arte. Meste bat, la poiarekor. Uh, eh, Atzaman ditugu, eh, disko guztiak, indirekto. La justizia, el orden lei. Marazki polit bat, eta nork inginen zuen marazki hori? La, la, Zuli, Ferdin? La taldekoak dira, beraz marazkitan? Bai, eta diburu porta da Luis Mortarel. Mortabel edo Mortarel. Mortarel. Disney edo ah, <laughs> Sydney, hau euh, da ene problema. Jongo nahi Disneyrat, ez. Australiara doan, Sydneyrat. Ba, eba, ipulita da. Hor ba, zuten uh, lekua euh, marazki pulit bat egiteko, Ezenan dira musikari guztiak. Eba eh, listo, eh, akuarelean, beraz? Bai, bai, ba, ez ditugu bere hortzak ikusten. Dome da. da, hortzak dituen da Me hor, polita da. Bo, ea, ondoko biniloan uh, eh, rege eta punk uh, estiluetatik ateratzen giren. Bo, ba, ongi ere batzuten ez bai, aldatzen dut. Nik hautatzen dut? Bai, zuk hautatu, bai. Ados, orduan ebe... Rrrr. Oh. Ah, c'est <laughs> <laughs> tout <laughs> e Les chants grégoriens, fête Dieu. Ah le cœur des moniales de l'abbaye d'Ozon. aldatzen eh, la bah, et à la direction edo au uh, arduraduna da le chanoine Janeto. Mm -hmm. Estetika aldetik, zer diozu? Eh ben, la ben, la mais be lafetu dio la da. Hein. <laughs> la da. Hein. Ah, bai, badira e simbolo guztiak hemen da arnoa edateko euh, le calice, mm. basala. Bah, hein. Bai, pense bat, Bah, bai, untxasen ditzen gira ez, goxuan, bai. apesak ez dira horron. Oh, eta agoela. Agorilak, ez ditu bakarik korrida euh, buruz eta baionako pestak fete dio Sankre Gorean uh, Elisakoak. Mm. Atzo haipatu dut ez duzuntzun berdin baina eh, atzera dute uh, eh, udauntako tuba agorilak, jiga-jig. Zuntzun? <laughs> ez, ez. Be, zonbat demora dute entzuteko, urde arte, ez? Ba, ba, ba, taldeak irabaziduena dale James Bond de Bayon. ah, les James Bond, sont bons, es, ça <laughs> ça, ça à Gorilla, euh, la fête Dieu. Allez, pas chaud, beste bat. Zuri. Plaf, plaf, plaf. Voilà. Ah. To, à la Golden Apple Quartet. beste marazki bat. Bai. Kantariak, lau, lau dira, eh, lau mutiko. Zaiten nobere eskoarekin pusatzen du? Bai, ez dakit, ea, bizardunak ez ditu maitea, oduan eh, bizarduna pusatua da, mm. gibela tua da. Edo, antzinen den uh, eh, multikoa, edo le kantaria, nahi du leku osoa hartu, orduan, uh, denek dituzte bebesoak uh, zabaldurik edo, mm. bai? idikirik. Ah, giberean berriendeak ber Argazkitan dira hemen Bai, bai, bai, sagarekin eta xagar eh, horiak. Uh, Golden Apple Quartet. Nik ez nuen ezagutzen. Yes. Izeta. No, izeta donostian grabatu. Bai, donostian. Manen ditugu argazkitan eh, sare bai. sozialetan gero. <laughs> bai, ale, azken bat, ale. Azken bat. Ez, bat, ah, ko, kolatuak dira. Kolatuak dira. Poleti. Zdakit eh, kultura ondirik dudan, ala ez eh, musikan, gara musika, dira kasik berrogoi urtekoak. Bai, idatzia da, beraz, poleti eta olimpia larogeita sei. Ez da Ez bate, bi diskaduna. Eta... Ah, ah populu ez da, hori. Bai, bai korsikarak dira, bai, poleti. Bo, meraz estetika detik zer diosu. Eh, bazuten argazitresna bat, ez zuten argirik ere, orduan eh, ez da ongi ikusten zepasten den, ikusten dira, ba, korsikak maite dute beltza, hori ba ekite eta hori ikusten da eh, azalan, kasik beltza da, hor baita ikusten da kantari bat, gibedean bateria, basista bat, eta... Aintzinen, boza, sure ikusten ez, e, panderoarekin. Panderoarekin den bat. Barnean, idikitzen duzu erik, playboy bat, batean bebezala, Eta duzu argazki hondi bat, eta hori ikusten da publikoa, eta publikoa aski, aski datatua da edo, eta euh, ere euh, rock'n'roll, euh, rock'n'roll konzertu bat, eta denagi harridik dira. Ez du iduri, ez du Ez, ez, ez, bon, animatzen da, kantaria animatzen, du publikoa animatzen ikusten da, horren neska aleiturik, txalo egiteko prest hemen eskuinaldean norbaitek ikusi du argazkidaria. Ahari da ez kantaria aso, baizik eta argazkidari. Internetik etzen tegaraian, eta biniloan agertzea, la ere, ez da gaizki, eh? eta bai. Artzen dugu azken bat? Hale, una, eh? Hautatu una. Uh. Bagera pantera. Txoina, hola uh, gibela, purita da, eh? nik uh, azala bezala nik hartuko nuen, eh? mm -hmm. bananea gibelean zaten. Ikusten balin bada horpegia, ea ipordiako esiko dugun, berazalitik ez Uh, da, oh, batzu portugesu. Wow! Gibelean hor bada pantera, eta hor uh, neska baten burua edo mutiko baten burua. Ebe ez da, eh, sobra ikusten, enostez gizon bat da, baina eh, bai, bai, badu... Milton. Androgina pixka. Bai, bai, polita, polita. Hor ematen du eh, bi itxura, disko unen bi itxura. Ea barnean diren musikak, eda bi itxurak ematen duzten. Mm. Bai. Ale batetik, aski pausatua... Eh, aldiz baitu eh, begi uh, eh, sakonak bai, me ez da agresiboa aldiz, yes. aldiz hor pantera aski bai. agresiboa da, idu idu enigatua, si <laughs> enigatua. Milton Nascimento, ez dut zautzen, ze estilo emango zinuke, Ola, bakarrik biniloaren irudia ikusirik? Bo, batean sartuko naiz, uh, nik uh, nova edo lako. bon, Xantza genuen eh, garaiuntan, bazen alde bat, alde A eta alde B. Mhm. Eta askotan alde batean nehen diren uh, musika guztiak aski formatuak ziren eta giberean gutxo ezagunak. Eh? Another side. Hola, erabilit dute uh, poxeta edo azala be, bi aldeak errakusteko. Behar ba, alde batetik pausatua eta bestetik animatuagoa. Entzun behar da. Ebe ala, nahi duzu uh, oinu bat entzun edo... Eh? Bai. Eta kongi, tazuk? Ez, ah, untxa badira handan bat, jadanik. <laughs> Ebe untxa, Marko, biniloak eberaz eh, hemen gure irratiko ez baititugu baliatzen eh, beharrik Markorekin eh, bederen hoien lehen horriaz mintzatzen algira, eta berri zentzuteko ere. Marko, mire esker, bidea hon beraz? Mire gero arte. eta hitz eta putzen segitzen dugu laster eh, gerezi eta zariko gira eh, gerezi pesta izango da igandean itxasun eta be, sasoin bukaera dela ere eh, azpimahatzeko da urten ja izan da mota batzuen zat Mariz Kasono gerezieko izlea gurekin izango da amar bat minuturen buruan bostak eterdi mementu zeuskali ratietan berriak zurekin julen girez onararantso eta besteun behazale guier. Fronten Nazionaleko Euro deputatu bat ek beste alerdietako gimetsu europarmenta isalhattu ditu Frantses estatuko gaien lantzeko Europar sosaekin saltu gordin Michel Alioari hoietan ukatzen du hau prefosta eta sallhaketa bat fauxuzatiko dira jakin hasi dun atzoko heletan agitutako suti haibuz berri sumait, eh, ondoko berri xailan xailanetan eh, hanko edo jabien alhaba entzunen balin badugu, webean jakin dugu paizeko eh, adar antiterroristak inkesta jaman zila, jabaki zila. Errekale hor gazteizeko aizo okupatia ipatu daizegu bai iganazteko berrietan, herriko etxia kanpoatzeko mehatxetan beitie, juntaberoita hamar bizizaliak, koizuntan agiri bat argitaratu die, bakian usteko galtegiteko eta horako lekien beharraen aldarrikatzeko hainduan musikataldek, bertsolaiek eta beste artistek uh, eh, izen hau, hoietan Mikael Urdangalin, Ruper Ordorika edo Esea Taldia. Berize, eh, hainuako uh, herrian ez bai da sortzen da, herriak jamaiten dian desbiderak eta proiektiaen gatik, herritar zumait, zirkulazione arazoa ez dela hola konpontuko salhatzen die, dena den kesta bat zabaltu die, eta emaitzak urte undar gabe esperantzadu herriko etxiak. Frantziako lege biltzareko hauteskundiak finantzen dira dira eta e, henegun laugaren e, boska ere muko haitagaien artin ez bat antolatu balin bagunin ratxuntan bosk garen ere izanen da zazpi honetan emanen duguna urdin zuzenin uskal irratietan Santagrazin ebai boska kaipagai ekainaen hoita bosan kontselai berri bat haitatu beharko die ondotik mea ea izapesa izenatuko dieraik kontseidian maiatzen hamekan behitzen alber Agiar hoita sortzi urtez kargu hortan egon onduan Ibon Iparagire Euskal Presua ospitalidati jamandi die hiu egunen zu estul handiaikin zela pneumonia bat yuken aha Madrileko ospitale bat eta jamanik ibon iparagire ei handia dena ihesa beitu hoi jakinazideiku familiakuek izpuran klinikan operazio klinikan uh, tipien egiteko gelditzeko tandia edo ekuatzeko zerbitzu horren begiatzeko manifestaldi bat antolatu egiten esken egin huntan izpuran hiunetan izen petura bilketa bat ebai edieten haldedaik interneten eta kirol hitzordu batekin urentzuk Basketko Rugbyan Euskarian Staldia edo Euskal Herri Osoko Amatur etaik horradien edo formatzen den taldia hala nula angelu eta nafarroatik horradienak doniman elohitzune maule eta ordiziatik aiko diela argatzuntan ingles ingles uh, eh, talde baten kontre hoizazpik eterritan datekina donostian ordin argatzuntan hala zergunian momentuko aktualitatiaz erraiteko dagun hitzordia duke gulaik sei honetan Thank you. gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua, hot shot irratzaioa. Astelenetan, hot shot, laro garran amarkadako musikeki. Hilabeteko lehen eta irugarren aste artez, iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratzaiora. Astezkenetan, zuria beltzez, musika beltza omentzen duen irratsaioa ostegunetan bidasoatak punk emankizuna eta ostiraletan metal garrasia metal emankizuna metal garrasia ni daier eta ni brutal euskal irratiak musika irratiak Lege biltzariko hauteskundeak Euskal Irratietan. Euskal Herrian presentatzen diren hautagaien arteko estabadak Euskal Irratietan. Ipar Euskal Herriko hiru boska ere muetan presentatzen diren hautagaien arteko debateak antolatzen ditugu Euskal Herratietan. Laugarren boska ere mukua, maiatzaren ogoita bederatzean, bosgarren boska ere mukua, maiatzaren ogoita amekan, seigarren boska ere mukua, ekainaren seian, ahatzeko zazpiontan. Entzun, Ipar Euskal Herrian presentatzen diren hautagaien arteko eztabadak Euskal Herratietan. Eta sarri erramezala, bost, eh, garren boska ere muko autagaiak hemen izango dira Euskal Iratietan zuzenean zazpietako berri sailaren edo berrien ondutik Itzeta putz, itzeta putz Itzeta, itzeta, itzeta putz Itzeta putz, itzeta putz Itzeta, itzeta, itzeta putz eta prentxan itzulino bat egiteko ordua eta lehenik eh, berriarekin abiatzeko Euskararen legea aldatzea onartu du Nafarroako parlamentuak. Eremu ez Euskaldunetik mistora pasatuko dira, berroita iru udalerri atzera botako dute zizur Eremu ez Euskaldunera txartzeko eskaria eh, eta hola, hemen txetasunak emaiten eh, ditu, errika, zein erri aldatuko den ere mutik eta horrek izkuntza politika beraz albidetzen duelarik Nafarroan bestalde errekale hor kaleko argirik gabe egotea Araudiaren aurkadoa, hau da berrian beste titulua, gazteizko udalbatzako idazkariak gogorazidu, du, eh, karrikako argistapena gutxieneko zerbitzua dela eta hori eskaintzea erikoetxaren ardura dela. Eh, erikoetxak zehaztu du neurria ez da bate beharrikoa, baina bai oso kontuan hartzekoa eh, errikale horren auzoaren ingurukoak beraz segitzen du larun batean, manifestatzerat deitzen dutelarik ere lekuaren babeserako. Eta bestalde, Ipar Euskal Herriko itzan uh, eh, orain gertatzen ari den ekintza bat, Euskararen aldeko ekimena burutzen ari da haintzina gazte antolakundea. Guk ehatxe kampaina barnean kokatzen du haintzina gazte antolakundeak momentu untan burutzen ari den ekimena. Bi zutabetan kateatu dira, hogei gazte inguru, frantxez banderak haua tapatzen dien bitartean, beren uh, Twitter kondutik edo eh, ta topatu.info atari Ugaritik ematen ari dira unen behi. Eta argian bestalde diru sarrerak bermatzeko errentan sailburuak aurkeztu dituen proposamenak hau ere berrian gain nagusietan da eh, azken oren hauetan eta eh, hemen Beatriz eh, Artola Zabalek ama bost egokitzapen eta bost aldaketa proposatu ditu diru sarrerak bermatzeko errentan tartean dira etxe berean bizi diren pertsona guzien diru sarrerak kondatzea etxe bakoitzean gehienez beraz, uh, eh, dirusagera bakarra jasoa zaitea eta zenbatekoak jaurlaritzaren aurre kontuen arabera erabakitzea izango da eta ez gutxieneko soldataren araberakoa. Proposamena hemen beraz, argian edota berrian txetasunak. Eta kooperatibak, zer dio, galderazko ikura hemen, iritzi bat proposatua da argian, gipuzkoako hainbat eragile, elkarte mugimendu eta norbanako aspalditik gabiltza erraustegiaren eraiki bizitzeak ekarriko dituen kalteak kaleratu guran beraz horiek ez dira hitzak baina iritziarenak erraustegiari buruzkoa eta kontrakoa erran bezala eta prekaritatea titulupean aldiz bi langile hildira murgan eta urretsun bata elektrokutatua eta bestea altuera batetik erorita lan istripuak beraz hasteazken goizuntan bi langile eh, hildira uh, behatziak aldera gertatutako bin, bina lan istriputan bata araban eta bestea gip Gipuzkoan. Eta errikale jaipatzen haipatzen nuen eh, berrian, argian ere um, argazki edo pertsonen argazki afitsa bat errekale horren aldeko manifestua izenpetu dute eunta berrogeita amar pertsona ezagunek uh, musikari, artista eta beste agertzen dira hemen irudian eh, Bernardo Atxaga edo eta Ruper Ordorika besteak beste jamezala eunta berrogeita amar izenpetzaile Peio Etxeberrien txart, bestalde agertzenak azeta puntu eusen lege hauteskundeak direla eta askatasun osoz mesu hori entzunarazteko gai garen bakarrak gira. Bere hitzak dira hemen eta berekin egin elkarrizketa bideoan ere partez ikusten aluziek azeta puntu eusen eta bestalde eta media bazken ere berdin uh, bainan frantxexez uh, irakurtzen aluziena. Bestalde, eletako sutea hemen eh, kasetan. kazetan, eletan sua hartu zuen etxeko jabeek iardetsi dute. Euskal Herria ez da salgai markoketa zuen etxe bat kiskali zen eh, atzo eletan, etxeko jabea den bera sategi erdozio familiak agiri bat emidez, azpimarratu du, etzela bigarren etxe bizitza bat, familia baten etxea baizik. Eta media bazken bestalde, bigarren gai gisa, ikusgarri bat, e, eh, zen eh, mitoa, mugitua hemen konzertu epiko batean iduriz, eh, eta be hemen ikusgarri untaz, xeetasun e, guziak atseman goituzie, media bazken Ulis nui alazante, deitzen den ikusgarriarena. Eta zidu esten aldiz, aroa, aipagai... Bi milata amazazpiko uda, beroa, izango da, eta asteburua burua, euritsua. Hau da titulu nagusi, ten zuduesten. zuidu putz, utz, hitz. Itz eta putz. Laster gurekin izango da, mariz kaseno, gerezi... Pesta igandean izango da itxasun. Gerez itxasoin hori nola bukatzen ari da nola iraganda bero hauek eta be itxasoin astapeneko otz ze eraginukan duten galdeginen diogu eta noizko sormarka bat eh, itxasko gereziaren zat marizkasun horrekin somai minuturen buruan aipatuko dugu. Mementuz, gorka suaiaren bideoklip berri-berria adoktrinatuak. Babilon system. Living in a Babylon Babylon system Cayó ancho día presentiste in a Babylon presioak Atxek naik gaituzte Isiak eta zintzuak Ez deitu krizia Ez deitu murrizketa Ez deitu prekarietatea Ez kaleratzea Klase borroka da guztia Murgildurik hau de guztio da ekuzkia Azke izan da langileo bakitzeko azke Ez dara bakitzeko ere ezkuntza doktrinatua Demokrazia faltsua Obeditzeko dramatuak Smartphone askontrolatuak Txipa integratua Buru trokatuak zenbakiak Etekinak izakia berzuz Bakiak bihotzik ez du sistemak kartuzko oeak plastikozko Loreak altokian baina noren zain Revolution will not be televised in a Babylon system. Hey, living in a Babylon, Babylon system. Babylon, Judea, best and seamos pendejos, estamos pagando los dos. Las modas. Que si a veces se pone de moda el color tal, el color cual. Gorka suaia doktrinatuak kantuarekin, bideoa, klipa, xarean atxemango duziena, xeak laurden guti itzetaputzen gomitarekin segitzen dugu. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Gereziaz hariko gira, igandean itxasun gereziaren pesta izan modelarik, aurtengo sasoina nola iraganden aipatuko dugu, gurekin Mariz Kasenu itxasuko gereziko izlea, atxaldeon? Atxaldeon zuri ere. Orduan, uh, naski ere gainera gerezi biltzen ari ziren, eta noreuntan Mariz, aurtengo gerezi sasoina, nolakoa izan dela jango zenuke? Go, uh, azkenean uh, usaian bezala, <laughs> bere gora beherekin, be, bon, erraiten alda ez dela urte txarra izain, ala ere, uh, naiz izan den uh, zinez obeagoa. Uh, lehen biziko mota pelua uh, goiztiaja, behaz, uh, ez, da, sobera sobera bildu aurten, uh, mm, Oh, aire hotzak, aize hotzak eta izotzak ene ustez eh, bildu du eh, gerezia juntipia zelarik, eta oartu ginen orduan eh, gerezia erori zela, Beraz, bukaeran uh, bildu dugu, baina uh, gure etxean adibidez, uh, jaskoari komparatu zu irualdiz gutiago bildu da. Gero ondotik ginda xapata, ezagutzen ez duten entzat, xapata da gerezi gohail bat, mani xuriarekin, eta biziki subjatu adena, eta pixka bat uh, xamina, uh, biziki da, eta hori da pixka bat hemen uh, itxasun biziki ezaguna den gerezia. Uh, aurten uh, frango Eh, bildu dugu eta haren idurikoa da garroa, eh, ez da hain berte sukratua bainan gojaila da ere, eta huare eh, ez da gaizki bildu. Eta orain, asteuntan, batzuk finitzen ari dute beltsaren biltzea, guk baduko ino zonbit egunentzat, behitira itxasun esbendintasunak ala ere denak-denak behmementuan ontzen. Uh... Eta behaz ikusiko, beltsa, uh, bon, uh, ikusten dutana, mementuan, ahboletan, ez da, ez da gehizki. Uh mhm. -huh. Goiztiara, ala ere, aurten eh, bederen uh, mota bat zuen zate? Goiztiara, uh, um, goizik ginda, bai, hori da zuri aldera, bai, bai, bai, bai goizik bai. ginda. Bai, uh, bon, iruazte, kasikilaitea uh, lehenago, bai, Uh, egia da urte batzuetan uh, aizan gira kasik, kasik uh, eh, ustaila astapena hartio eh, biltzen, mhm. gertatzen da. Eta mm, aurten aldiz, uh, baginakien zenta lorearen arabera ikusia ginen lorea bizkigo izigina zela. E, badakigu e, peloa eldu dela lorea eta behoi, behoi eta bostu eh, egun berantago. Bon, bada beste, mm-hmm. eta aldiz txapata e, bilaite berantago. Uh, usaian hola da bizka bat gure karkula, mm mm-hmm. nahiz eta aldatzen alden, zenta aruak ere eragintzen du anitza, Uh, eta horten, uh, eh, oartua ginen, eh, bizigoizik uh, jeintzela, elu heldu delaik, bon, bada irriskoa ere uh, lore denboran edo ondoko egunetan uh, fruitu etxipitxipia delaik, uh, otzak uh, edo izotzak edo eto ahiak edo edo zen gauzak uh, deseginetzen aldo ino. Mm. Ba, egia da azkenean uh, goiztiarra da gerezia, orokorki landaretan horten ikusi da ez, uh, goizago agertu direla ere landare bai, bai, bai. eta fruitu eta... Eta, bon, gara ez dugula sobera, sobera plenitu behar jala ere, ikusten ditugularik uh, uh, frantzian berte eskualde batzutan uh, nola desegin den, uh, gu adibidez uh, elkartekoak izan ginen uh, Otzon departamentuan, han badute gerezibat uh, aski ezaguna egiten dute kirx alkola, badute sohmarka bat eh, kirxarekin, eta entzun dut eh, han uh, eh, amaretaik behatzia desigina zela jadanik lore denboran uste dut, edo ah, bai. fruitoa etxipia zelaik, behaz ara, no, uh, ez gira ez gira sobra gaizkiala ere hmm. Olakotan, justuki, eh, ba, ikusirik eh, guneka fornitzen den uh, gerezia ez dela berdina, eta be, gune batzutan adibidez kasiko dena galdua delarik, zuentzat ondorioak baditu horrek? Uh, itxasun eta itxasko izlentzat? Bo, inaldetik eh, ez, zenta guk eh, egiten duguna edo zoen kantitate tipi-tipia da, behaz eh, bizkia saltzen da eta inguruan saltzen da. Gure gerizia ez behitza anitz denbora kontxer batzen, ez dugu urgun igortzen edo zoen gizaz, edo freskoan saltzen da hemen berian edo transformatzen da erresimenta egiteko. Baina nuartuak dira galderak badirela, galdera anitz... Ehm, bon, e, edo zuen galdera, ginen nahi du gerezia erosi eta ortea da, be, uh, arazoak frantzia mailan. Hmm. Gerezia, beraz, saltzen da, Mariz? Ababa, ah, ba. ba. E, saltzen da eta kasik uh, algi gira, ez behit, ez behitugu, niondik eh, erantzuten alba dira eh, mementu atez baziren galderak eh, gede zat eta, eh, eta ere regimentaretzat, orain badira ere berze galdera batzuk Bizka bat, uh, eh, bipejaren, fenome, bipejaren inguruan izan den fenomenoa ere, bertze ekoizpen batzuk, bedo bertze produkto batzuk pentsatzen dira uh, eh, gedeziarekin. Adibidez, uh, uh, alkolarekin edo garagardoarekin edo bon, Eh, ez dakit nik zeikin, bai, ez denak gogoan, baina badira olako galdera berezi batzu, eta, bo, mementuan eh, guk ez dugu denak eh, erantzutera roli esegur da. Uh, mhm. Ordoan, horok horki, uh, gereziaren ekoizpenaren osasuna, gaitzen bada, nolakoa da? In... Be, gerezia egiten bada eta biltzen bada, uh, guk gaitzen dugu be, saltzea ez dela arazo bat, uh, eta, eta untxa balorizatzen da, alire nik eh, uste dut uh, balio gehiagri bat ekartzen dela etxaldeari uh, olako uh, produktu bat bat delaik, uh, ara, bertzen onduan, eh? ez behita aroaren gatik ez, uh, ez da behar bada bakarrik gedezian uh, hartzen ala, mm bat zutan ala ere ez behita biltzen, bate, Baina azkenean, uh, nio hartzen iz, uh, bon, bai, azken ogoi urte hauetan, izan dira bi, behar behar hiru urte zinez uh, txahak deusgabe kasik. beste az, uh, um, geienetan uh, askiuntza biltzen da era ere. Gure arazoa da gehiago, edo gure arazoa, edo gure kezka da gehiago motivatzea uh, laborariak uh, eta gazteak uh, landatzen. Hori da gure urte guzitako leloa eh, nahi ginuke eh, jendia motivatu. Bon, batakigu uh, eh, uh, laborariek ez dutela beti uh, ongi ikusten uh, bat uh, ustea, ustea, ustea, eta ustea uh, larbolak maiten direlaik zenta ardia azkenean maiten aldira, ere arbolen pian bai. Baina uh, denbora behar da... Eh, biltzeko, eh, pasai urte pasatzen dira lehenpiko gereziak ikusi haintzin, eh, amak urte untsa bildu haintzin. Ara, ez, ez da behala sartzen dirua, mhm. baina gero hor direlaik eta erregularki behiz landatzen badira gerezi onduak, e, iduritzen zait, ara, produktu polita dela, edemu tipian... Eh, Begeunak bolekin adibidez uh, egiten da eh, egiten da mozkin polita. Uh, zendako nahi dituzie bultzatu uh, etxaldeetan hori uh, gehitzia, azkenean gerizia? Beita, saltzeko manera. Bada saltzeko manera uh, alde batetik, behaz, eta orain hasteko guk ez dugu uh, kantitatea ondia egiten, badalekoa mhm. bada eta bon, ikusiz uh, direla uh, eh, berte produkto batzuk, eh? ikusten dugu eh, gure inguruan, uh, mementoan uh, argi esnea baina bon, behi esne eta horiek eta mm, diru languntzei lotuak dira, bon, gerezia da ekoizpen bat aski uh, untsa ateratzen dena, eta ari gira ere pentsatzen uh, markabaten eskuratzea egun batez, eta uh, eh, horren eskuratzeko eta hori eskuratuta ere uh, biak elgekin eh, joan dira uh, berko dugu ala ere uh, kantitatea biska bat emendatu. Mm, justuki, hortara ere joan eginen, sormarka bat itxasuko gereziaren zat, noizko? Uh, hori da elduten galdera, aldi oro, baina uh, behitut erantzuten mm. ez dakit, badakit uh, nola pasatu den bertzen zat, Eh, gure inguruan direnentzat, uh, biper, uh, eskual txerri, kinkoa eta bertzentzat, bon, gehienetan pasatzen dira gutienetz bosturte eta behar bahamak. Uh, behaz, badakigu bidea uh, bizki duzia izanen dela. Bon, gure helburua da, hor, epela burrean, uh, aurten saiatza, urte bukaeraeko edo la, uh, bedaren galdera ofiziala pausatzea badu hai bizpairu urtea jemanetan girela uh, eh, ien hau erekin. Ien hau da um, mm, uh, eh, sohmarkaz uh, eh, arduratzen dena, egitura bat uh, sohmarkaz arduratzen dena Frantzia mailean. Uh, AOP, IGP, bio, uh, labelak eta horiek kudeatzen ditu. Eta harekin, berda, hemenetan sartu, dosiera uh, muntatzeko, argumentuak behar dira bildu, daz, uh, eh, bon, begi ikusten dute, teknikalariak jindira eh, zonbait zutan, jadanik bilkura egitera, jindira hor ikustera gire zibilzen ari eta orain galdera ofiziala behar prestatu, ez mm idatzi behar hori, Eh, gero pausatzen da, teknikalariek begiratzen dute, eta gero bultia bat emozien joaitan da pariserat, eta handik behiz itzultzen da, eta hor, normalki, joan dinak badira, galderak, eh, erantzunak, eta bera. Mhm. Eta zer aldatuko luke sormar kabalu eh, itxasuko gereziak? Be, babesten du, jadanik gure tokiko gerezia uh, izena ere, uh, bon, bada, ekoizpen guzietan bezala uh, kanpotik uh, diten aldira uh, badakigu esne mailan uh, esnea diten aldela kanpotik uh, uh gerezian uh, da, bada gerezia kanpotik heldu dena eta horrek eztu ez du deus ekartzen uh, lujaldeari aldiz uh, hemen uh, ekoizten den gauza uh, laboraria bizi arazten du eta irudi ona uh, mantentzen du ere lujaldean Uh, ara, eta bat, dira berte uh, eh, gioan ere eh, zaintzen du, non baita guk uh, salbatu ditugu hemen uh, itxasuarek, eh? du guk, baina elkarteak ere eman lan bat, baina hain itxasu eta inguruko egietako jendek, atxiki dituzte tokiko mota batzuk, eta ara, domaia da hori galtzea, eta uh, eh, sormarka uh, eh, laguntzen du ale man, mantentzen uh, babesten. Mm -hmm. gerezia eta itxasun den gereziaren pesta igandean izango da, eta behara, anatxe mango ituzi itxasuko gereziak azkenak, errango dugu, eh? sasoinaren bukaera baita, niz trompatzen? Bai, izan gira itxasuko gerizi batzuk, uh, ara zombia itzuk bat dituzen uh, eh, arbol batzutan garro gerizi taulako, baina eh, aski gutxi, zenta igandeko uh, jaten diren gereziak uh, kasik denak bilduak izan dira. Ara, uh, guk adibidez, uh, xapata joan ben astean bildua dugu, bon, behaz uh, itxasukik gutxi salduko da, eta bon, uh, eh, orte guziz zaiten alda arazo hori, bon, gira bi orte bildu ginuen untxa-untxa, uh, eh, jaz eh, ez, eta orten ere gutxi. Beaz, badu iru urte orain, badela partai ezabat, uh, nafajoako um, mm, etxauriko, etxauri iria eta ba, egia eta inguruko egiekin, Uh, han egiten beita gerezian hitz eta angoeko islak egiten dira haien uh, gereziekin. Hola, ba, bon, diten jende publikoa kontenta ikusten dituzte uh, ikusten eta erosten aldituzte gereziak eta eta da. Ebe untsa, Mariz, eh, kasono gurekin eh, ginuen milesker? Zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Legebiltzariko hauteskundeak euskal irratietan. Euskal irratietan. Euskal Herrian presentatzen diren hautagaien arteko eztabadak Euskar Herratietan. Ipar Euskal Herriko hiru boska ere muetan presentatzen diren hautagaien arteko debateak antolatzen ditugu Euskar Herratietan. Laugarren boska ere mukua, maiatzaren ogoita bederatzean, bosgarren boska ere mukua, maiatzaren ogoita amekan, seigarren boska ere mukua, ekainaren seian, ahatzeko zazpiontan. Entzun, Ipar Euskal Herrian presentatzen diren hautagaien arteko eztabadak Euskal Irratietan. Euskal Irratietan. eta hitz eta bukatzen da gaurko, triste zistez, kaskatu bihar berri zelkartuko gira bostak eta seiak artean eta gainera Fred Berruet gurekin izango da Dirty Brothers taldearen lehen diskoa entzunaraziko dauku ahasateko talde baten diskoa maia muruaga ere gurekin izango da eta beste eta beste eta beste seiak, mementuz, Euskal Iratietan